Sura kojoj slična nije objavljena ni u Tevratu, ni u Inđilu, ni u Zeburu, ni u Kur'anu. Sura El Fatiha Sura koja je nazvana El Kur'anul Azim, veličanstveni Kur'an. Ova sura u sebi sadrži značenja na koja nam ukazuje ostatak Kur'an Kerima. Pominje se u predajama od Hasan al-Basri da sve objavljene knjige koje su sišle prije Kur'ana da njihova značenja i poruke sadrži Kur'an a da ono što sadrži Kur'an sadrži sura El Fatiha a da ono što sadrži sura El Fatiha sadrži jedan ajet u njoj a to je iyyake na'budu wa iyyake nasta'in samo Allahu tebi bad činimo i samo od tebe pomoć tražimo Ono što se spominje u prvom ajetu prve sure u Kur'anu, spominje se u prvom i drugom i trećem ajetu posljednje sure. Allah tabaraka wa ta'ala će prihvatiti zemlju uzet će zemlju i smota će nebo svojom desnicom. Zatim će reći Enel Melik, ja sam vladar. Ejne mulukul ard, gdje su zemaljski vladari? Ejne al džebbarun, gdje su silnici? Ejne al mutakebirun, gdje su oholnici? يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا كتاب الله Kada se ti svojim mislima okreneš od Allaha te bareke wa ta'ala i on se okrene od tebe. Pa budi oprezan u pogledu svoga namaza jer šeitan pokušava tu, upravo tu, da ti oduzme sevabe, da, da ti pokvari taj tvoj ibadet.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 I među njima su se pojavljivali njegovi vjerovjesnici, kako bi ljudima ukazali na pravi put i pokazali im put spasa i kako bi čovječanstvo bilo, radilo i živjelo u skladu sa voljom i željom uzvišenog stvoritelja Allaha te bareke ve taala kako ne bi lutali u tminama neznanja i pretpostavki sa svojim poslanicima slao je i objave od tih objava bili su suhufi stranice tevrat inđil Zebur i na kraju posljednja objava Kur'an što je u stvari isto tako jedna velika milost uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala prema čovječanstvu. Mi govorimo o tumačenju značenja riječi uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala iz sure El Fatiha govorimo o riječima uzvišenog Allaha te bareke ve taala elhamdulillahi rabbil alamin hvala Allahu gospodaru svih svjetova i bilo je govora o tome šta znači hvala a šta znači zahvala i bilo je govora o tome šta znači ovo uzvišeno ime Allah subhanahu wa ta'ala kakva značenja u sebi nosi bilo je govora o značenju gospodar. Šta znači gospodar? I bilo je govora o značenju riječi svjetova. Gospodar svjetova. U ovom je ajetu u suri El Fatih. U stvari ovdje je ukazano na srž i suštinu vjeri S jedne strane elhamd, a to je hvala i zahvala. Da hvališ onoga koji te stvorio i koga obožavaš, kome i badet činiš. Jer on je dostojan hvali. Pa je to i badet Allah. Hvala, zahvala Allah. Od toga su svi ovi ibadeti, sam namaz i svi ostali ibadeti. To je vid zahvali Allahu te baraka ve taala. I zato onaj ko nema kod sebe ibadeta uzvišenom stvoritelju takav je šta? Takav je nezahvalan. Nezahvalan. Zatim u ome prvome ajetu se spominje svojstvo gospodara. A to je njegovo svojstvo da je obožavan Allah i spominje se njegovo gospodarstvo Rabbol Alemin. Pa su u ovome prvome ajetu, u ovoj prvoj rečenici sure El Fatihe, sadržano svojstvo uzvišenog stvoritelja, zapravo njegovo ime, koje nosi sa sobom i svojstvo, a to je Allah tebareke wa ta'ala, i rekli smo da je postavu stavu nekih islamskih učenjaka u stvari to najveće Allahovo ime. A to je Allah. Da ono u sebi sadržava i obuhvata druga imena, a da druga imena ne obuhvataju njega. Znači, da se ovim uzvišeni stvoritelj predstavlja ljudima. Ja sam taj. Da nam ukazuje kako da mu se umilimo, govori nam o sebi, govori nam o našem odnosu prema njemu i govori nam treće, a to je o svojim dijelima, a to je Rabbul Alemi, Robobijet. To jeste da on gospodari svim i upravlja svim. Pa ovo obuhvata kako imena i svojstva uzvišenog stvoritelja Allaha tabaraka wa ta'ala, tako i njegova dijela, to je rubobijet, to jeste njegovo gospodarstvo i treće je naš odnos koji treba da bude prema njemu, a to je elhamd, to je zahvala, to je pokornost uzvišenom stvoritelju Allaha to baraka wa ta'ala. Jeste svati da ovo razumije? Prvi ajet u prvoj suri u Kur'anu nam govori o temelju ove vjere. Zapravo vjere sa kojom su došli svi Allahovi poslanici vjerovjesni. Sada se vratite na prvi ajet posljednje sure u Kur'anu. Kako on ide? Kako glasi? Kula uzu bi rabbi nas, meliki nas, ilahi nas. Sve to troje je ovdje spomenuto u tome. Reci, e uzu bi rabbi nas. Tražim zaštitu i utočište kod? Kod koga? Kod gospodara ljudi gospodarstvo njegovo spominje. To su njegova dijela. Meliki nas vladara, melik je vladar. En nas ljudi, znači vladara, ljudi, to je njegovo svojstvo. Da je vladar svega, između ostaloga i ljudi. I treće, ilahi nas, Boga ljudi, to jeste onoga koji zaslužuje da mu se pokorava, da, da se obožava, da mu se ibadet čini. Ono što se spominje u prvome ajetu prve sure u Kur'anu, spominje se u prvom i drugom i trećem ajetu posljednje sure u Kur'anu. Što znači da je ovo sve što je između toga šta? Jedna kompaktna cijelina. Učite zahvali, i učite na kraju pomoći i zaštiti da te on sačuva i da te, i da te on uzvišeni pomogne. Zatim nam kaže Er Rahman Ir Rahim pojašnjavajući ko je Allah, predstavljajući nam se, kad kaže hvala Allahu gospodaru svi svjetova. Kaže i za toga Er Rahman Ir Rahim milostivom samilosno. To je u stvari šta? To je šta u stvari? Rekli smo. U prvom ajetu se kaže hvala Allahu gospodaru svih svjetova. U drugom ajetu se to objašnjava i tumači, jer jedan dio Kur'ana objašnjava drugi dio. I kaže Er-Rahman Er-Rahim, ko je Allah, gospodar svjetova, kaže Er-Rahman Er-Rahim, milostivi samilosni. To je Allah. Znači da to opisuje ono što je već spomenuto prije. U prvom ajtu se ističe da on zaslužuje da mu ljudi budu pokorni, poslušni i da je on gospodar svega. A u drugom ajetu omiljuje, to jeste čini ljudima olakšanim, poziva ljude, čini im da im postaje drago to u što ih on poziva. Kad se kaže vaš gospodar je milostivi, samilosni. Zar to u čovjeku, to jeste tvome srcu, ne budi želju, volju za spoznajom, za pokornošću, za dobročinstvima, za poslušnošću i tako dalje. Svakako da jeste. I s druge strane to daje uticaj na tebe, daje uticaj da ti budeš milost. Jer onaj koji svim vlada i upravlja, kada je on milostivi i samilosni, pa šta si ti čovječe, da ne budeš milostiv. I zato po hadisima, irhamu men fil ard, jerhamkum men fil sema. Smilujte se onima koji su na zemlji, smilovat će vam se onaj koji je na nebesima. To je odraz svojstva Allaha te bareke ve taala, milost koju je usadio u ljudska srca. Ne samo to, nego od njegove milosti i životinja ima milost prema svome mladunčetu. Uzvišeni gospodar Allah te bareke ve taala ima stotinu milosti. Kako se spominje hadis Allahov poslanika ali sad Stotinu milosti ima samo je jednu spustio na zemlju. I od te jedne i ona životinja je milostiva prema svome mladunđetu. I svaka druga milost na ovome svijetu je od te samo jedne milosti. A 99 je ostavio za sudnji dan. Jer je tamo zaista najpotrebnije. Tamo je zaista najpotrebnije. Govorili smo prije kod govora o značenju o bismili, kakva je razlika između ova dva imena? Ar-Rahman i Ar-Rahim. Ar-Rahman znači svemilosni, a Ar-Rahim znači samilosni. Kakva je razlika između toga dvoga? Jedno i drugo u sebi nosi svojstvo čega? Milosti ali postoji između jednog i drugoga razlika. Er Rahman to je onaj koji je milostiv svakome. Svakome. Daje svakome. I onome koji mu je pokoran i onome koji mu nije pokoran. I onome kojeg voli i onome kojeg ne voli. Svakome daje. To je Ar-Rahman. I rekli smo da je to ime uzvišenog Allaha te bareke ve taala kojim se niko nije nazvao osim jedan među ljudima. A to je bio ko? Museileme el Kevzab. Pa kada se nazvao tim imenom Allahovim Tebareke Vata'ala Rahman, onda ga je Allah ponizio pa se Musejlema ne spominje osim po imenu i nadimku El Kezab. Musejlema lažac. Kaznio ga još na ovom svijetu. Dakle, to je ime Allaha te baraka vatala i nikoga drugog. Sve milosni. Da li to čovjek može biti? Da li čovjek može biti sve milostan? Ne može. I da hoćeš, ne možeš Nije u tvome stanju. Da budeš svakome milostiv, nisi u stanju doći im Er-Rahim samilosni to je posebna vrsta. Svakome je milostiv, ali posebno je milostiv kome? Vjernicima. I to drugi kuranski ajet kaže وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا a vjernicima je samilostan. Da ne vidimo primjer. Sve milostan, svakome je milosti, zato što svakome daje, to jeste svakome ukazuje na pravi put. Wallahu jed'u ila dari salam. Allah poziva u kuću spasa. Koga poziva? Objekt nije rečen ovdje. Objekat nije spomenut. Koga poziva? Poziva svakoga ko je za toga ko razumi, ko razuma ima. Sve ljude poziva. Doći im, koga će uputiti, koga će dati da ide pravim putem. Wa yahdi men yasha ila siratin mustaqim, a upućuje koga hoće pravim putem. Dakle tu nije rečeno upućuje sve. Svima on pokazuje pravim, evo ovo je pravi put, tu je njegova objava. Ovo je pravi put, prihvatite ga. Doći im, ko će se odazvati? oni probrani. Koliko je tih probranih? Koliko? Od hiljade jedan. Ne od hiljade ispravnih jedan, nego od hiljade ljudi među kojima ima svega i svačega. Jedan će biti onaj koji je ispravan. Jer većina srlja, većina slijedi svoje strasti, većina ne vidi dalje od ove materije, od svog nosa, ispred sebe šta vidi, većina gleda da se najede, napije, da se provede i dalje ne misli. Zato Kur'an kaže em tahsebu enne ekserahum jesme'una u jakivu. Zar misliš da većina njih slušaju, da prihvaćaju e, u jakivu ili razmišljaju o tome? I zato ovo je vjera. Hoćemo li to reći? Smijemo li kazati? Kazat ćemo. Vjera slobode. Ali u pravom značenju slobodi. Ne slobode da skine sa sebe odjeću i ide posao kako? Bez ih gdje će To nije sloboda. To je životinsko iživljavanje. Šta je to? Slobode je da ti ne dozvoljava, da ti ne da da budeš podčinjen ljudskim hirovima i strastima. Razumijete to? Da, da te oslobađa svake druge ovisnosti osim od svoga stvoritelja Allaha te baraka od dala. A od njega i ne možeš biti neovisan. Kako? Jer tvoj život u osnovi ovisi od njega. A samim tim i sve ostalo. Dakle, vjera koja ne dozvoljava tlačenje, vjera koja ne dozvoljava iskorištavanje, vjera koja ne dozvoljava lopovluk, makar se radilo o ne znam kome i kakvome, da kaže ja sam taj ili ja sam ovaj, ne. Ti ne možeš, nemaš pravo da kršiš propise ove vjere. Od toga ćete vidjeti, ovo je, ovo je shvatanje mekase dušarija. A šta je to? Šta je to? ciljeva ove vjere, ciljeva ove objave. Jer kad ovo se shvati, shvatit ćeš mnoge naredbe i mnoge, i mnoge zabrane. Što je kamata zabranjena? Zato što je to vid iskorištavanja bio i bit će do sudnjega dana. Čovjek se zaduži u potrebi, kasnije iskorištava se to na ovaj ili onaj način. Cijeli narodi porobljeni bivaju upravo tim, upravo tim kamatama i tako dalje svaki vid trgovine u kojoj postoji nepoznanca. Znači, može biti jedna strana zakinuta, islam ne dozvoljava. Dakle, vjera koja čovjeka uzdiže, ne da da da bude iskorištava, ne da da bude tlačen, ne da da bude da bude od drugih vođen mimo znanja i svoje volje. To je to. To je ta u stvari objava. Errahim koji je samilostan vjernicima. Ne vjernicima u smislu imena, kako ti je ime pa ti si taj, ne. Nego samilostan onima koji su poslušni. Koga Allah upućuje? On je dao definiciju toga. I kaže, jehdi bihillahu. Allah njime upućuje, čime? Ovom objavom. Kur'anu. Meni tebe aridvanehu, onoga koji slijedi njegovo zadovoljstvo. To jeste komu je poslušan i pokoran. Takvoga Allah upućuje pravim putem. Omiliti pravi put. Što nisi negdje u kafani, što nisi negdje u kockarnici, ko vas je natjerao i pozvao vamo. Allahova uputa je toga Da te pozove i da se ti tome odazoveš. Jer je to blagodat. Jer je to Allahov izbor. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنْ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ Jedna osoba ne može se desiti da povjeruje osim Allahovim izunom, njegovom odredbom, dozvolom njegovom. Dakle, to ti je blagodat. Početak upute da ti omili pokornost njemu uzvišenom. A onda, nemoj da se zaneseš, da kažeš ja sad ne trebam ništa raditi. Ja sam sad postigao šta treba. Sad tek jako treba da da radiš i da i da se trudiš. Wa kana bil mu'minina rahima, a vjernicima je posebno milosti. Na ovom svijetu što ih upućuje pravim putem, a na sudnjem danu što će ih nagraditi svojom vječnom najboljom nagradom, a to je džennet vječno uživanje koje mi na ovome svijetu ne možemo nikako ni zamisliti. Nakon što je spomenuto u kuranskom ajetu Er Rabbul Alemin gospodara svih svjetova. Šta čovjek kad kaže ili kad čuje Rabbul Alemin, gospodar svih svjetova, šta osjetiš? Ako kažemo doće predsjednik države, svi se skomešaju, skočuje na noge, čiste, sređuju se, pripremaju se i tako dalje. Znaš šta znači gospodar svih svjetova? Ne samo gospodar države i država, i kontinenta, i vode, i zraka, nego svi svjetova koje znaš i koje ne znaš. On je gospodar tvoj, toga svega. I to neprikosnoveni gospodar kome se ne može ništa pobuniti i protiv koga ništa ne može ustati. Protiv vlada, država, vojska, ustaju narodi i pućevi bivaju i revolucije i svašta. Ko će se dignut protiv Allaha? Digli su se bili. Pa gdje im je? Gdje im je bio kraj? I faraon, i oni prijašnji, i oni potonji. Probali, pa su nastradali. Ne mogu protiv Allah. Kad se kaže Rabbul Alemin, hvala Allahu, gospodaru svih svjetova, to u tebi zaziva straho poštovanje, veličanje. Allah te barek vatel, a i za toga se kaže milostivom sa milostivom. Dakle, ovaj Kur'an je jedan, jedan sistem odgoja iz njega možemo uzeti. To se zove etergibu zastrašite Allahovom veličinom njegovom moću i snagom a onda ti kaže milostivi samilostni dakle to je ljudska priroda koja traži i ozbiljnost s jedne strane da im se zaprijeti ako budu nepokorni, a s druge strane da im se obeća. S druge strane da im se omili to u šta se pozivaju. I to je u stvari u praktičnom našem radu i djelovanju šta? U fiku recimo. To je halal i haram. Ili naredba i zabrana. Kad je pitanje zabrana, da se pobojiš pa da ih ne uradiš. Pa ti je i to pokornost. Kad je pitanje naredbi da poželiš nagradu koja ti se obećava pa da to pa da to uradiš i da to i da to izvršiš. I ovo je spomenuto na više mjesta u Kur'anu na sličan način, kaže uzvišeni Allah, s jedne strane čovjeka zastraši svojom snagom, veličinom, svojom moću, tako dalje, a s druge strane ga obveseli, obraduje i i dadne mu nade. Kaže kuranski ajet, ne bira ibadi, ti obavijesti moje robove. Rekli smo što znači robove. Što znači robove? To nije ovo roblje koje smo viđali po filmovima. Je li tako? to je svatanje drugih roblja da ga zaveže ko što danas imate pa nema ni cuka tako danas da se vode stavi mu lance na, na vrat, na noge na sve, radi od njega šta hoće nema nikakvih prava ni životinskih a kamoli, kamoli kakvi ljudski drugi i dan danas imate takve vrsti robstva gdje se hoće drugi prepast ovim ili onim Nije to shvatanje robstva. U ovom je slučaju robstvo znači potpuna predanost i pokornost. Krajnja ljubav prema nekome i krajnje, krajnja šta? Poniznost. To je to robstvo. Da onaj kome služiš, kome si pokoran, da ti on želi dobro i da si mu ti pokoran u tome. To je to robstvo. A ne robstvo iskorištavanja, ne robstvo tlačenja, ne robstvo zuluma i nepravde i tako dalje. Pa kaže u ovom koranskom ajetu, ne bi ibadi, ti obavijesti moje robove. En ni enel gafurur rahim, da sam ja zaista el gafurur rahim, onaj koji opraštam i Ar-Rahim koji sam milostiv. Allah o sebi govori. Wa anna azabi a da je s druge strane moja kazna huwa al-azabu al-alim to prava bolna kazna ništa drugo nije kazna što god ljudi dožive i pretrpe što znači s jedne strane te obraduje a s druge strane zastraši čuvaj se nemoj da te zavara To što je gospodar tvoj milostiv, jeste milostiv. Ali je s druge strane šedidule kap, koji žestoko kažnjava. Nemoj da, da se zaneseš tom, tom milošću. Jeste milostiv, ali s druge strane zna žestoko kazniti zbog zbog grijeha i nepokornosti i neposlušnosti njemu zvišenju. U drugom ajetu kaže inna rabbeka lasari'ul iqab. Zaista tvoj gospodar lasari'ul iqab. Brzo kažnjava. Wa innahu lagafurur rahim. A zaista je on taj koji oprašta i koji je milostiv. Dakle vidimo s jedne strane terhib, s druge strane terhib. Zastrašivanje, a s druge strane obećavanje. Ono što uzvišeni Allah i to trebamo znati i shvatiti ono što uzvišeni Allah obeća to sigurno i ostvari što obeća neće iznevjeriti doćim ono čime čovjeka zastraši nije nužno da će to i nije nužno da će to izvršiti jer je milosti Allahova te baraka va ta'ala je volja kome će se smilovati i kome će oprostiti U sahih muslimu se prenosi od Allahovog poslanika sallallahu alaihi sallam da je rekao لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد kada bi znao vjernik, mu'min za ono što je kod Allaha od kazne niko ne bi se ponadao džennet ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد a da nevjernik zna koliko je kod Allaha milosti ne bi izgubio niko nadu u njegovu milost. Jel razumijete? kaže Ibnul Mubarak, islamski učenjak, Er-Rahman, milostivi ili svemilosni, to je onaj koji iza su'ila e'ata, kada bude od njega traženo nešto, on to dadne. Definiše ovako ovo ime Er-Rahman da je Er-Rahman onaj koji kad bude od njega traženo daje, ne uskraćuje. A Er-Rahim kaže to je onaj iza lem yus el yagdab. To je onaj koji ako ne bude ako ne bude pitan ili ako od njega ne bude traženo, srdi se razumijete razliku između ovoga dvoga? Da ponovim. Abdullah ibn Mubarak kaže, Er Rahman to je onaj koji kada od njega ljudi zatraže daje. Dakle, daje svakom. Daje svakome. Doćim Er Rahim koji je samilosni, posebno muminima milostiv, to je onaj koji kada od njega ne bude traženo, on se srdi. A ko istinski traže da Allah te barka ve ta'ala? Mumin. To je definiso i napravi razliku između ova dva imena Ar-Rahman i i Ar-Rahim. Ebu Ali el-Farisi, objašnjavajući značenje riječi ili imena Ar-Rahman, kaže Milostivi to je ismun amun fi džemiri enva'ir rahmeti. To je opšte ime koje obuhvata sve vrste rahmeta. Dakle, onaj koji posjeduje sve vrste rahmeta, to je Ar-Rahman. I to je posebno jahtesu bihi Allahu Ta'ala. I to je posebno za Allaha Tebareke Ve Ta'ala. To niko ne može imati kod sebe sve vrste rahmeta. To samo Allah te barka od Allah ima. وَالرَّحِيمُ إِنَّمَا هُوَ مِنْ جِهَةِ الْمُؤْمِنِينَ A posebno milostiv to je sa strane vjernika, to jeste prema vjernicima. U pogledu vjernika on je posebno milostiv. Ovo smo razumjeli i shvatili. A sad postavljamo jedno pitanje kako onda shvatiti kuranski ajet koji kaže inna Allahe bin nasi la raufur rahim zaista je Allah ljudima ili prema ljudima blag i samilostan posebno milostiv razumijete ako smo rekli da je posebno milostiv muminima vjernicima koje upućuje na ovome putu, a na ahiretu ih nagrađuje džennetom. Kako ovome ajetu kaže, inna Allah bin nasi, Allah je u pogledu ljudi, nas, ljudi, to je širok pojam, la raufur rahim, onaj koji je blag i koji je milostiv. I u riječima Allahovog poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, hadisu gdje kaže, Ja rahmane dunja wal ahirati wa rahimehuma. O milostivi ili sve milostni na dunjaluku i na ahiretu i samilosni na njima. To jeste i na dunjaluku i na ahiretu. Kako ovo dvoje da se uskladi. Jel razumijete? ili da objasnim kad kažemo da je Allah te bareke ve taala posebno milosti vjernicima kako se u ajetu kaže zaista je Allah ljudima blag i samilostan ljudima a u hadisu se kaže o milostivi ili sve milostni na dunjalu koji na ahiretu kako sve milosni na ahiretu, razumijemo na dunjaluku, da je i koga može i koga ne može, i koga voli i koga ne voli, ali kako je sve milosni na ahiretu, kad je tamo odvajanje mumina od kafira, kad je tamo nagrada i kazna, jer razumijete u čemu je pitanje. Kaže se sve milosni, sve milosni na dunjaluku, to razumijemo a svemilosni na ahiretu. Kako to na ahiretu svemilosni? Znači svakome, po ovome značenju. Odgovor na to jest. Kako kaže poznati islamski učenjak Ibnul Qayyim rahimehullahu ta'ala. Er-Rahman, u stvari, pored onoga što je rečeno, znači i ukazuje na svojstvo koje je pri uzvišenom Allahu tebareke ve taala. Er-Rahman, i zato se niko ne može nazvati Rahman. Zašto? Jer to ukazuje na svojstvo koje je Allahovo tebareke ve taala. Tako da je Allah tebareke ve taala sve milostan, to je njegovo svojstvo iz toga se shvata on je prema ljudima er rahman sve milostan i na dunjaluku i i na ahiret to je njegovo svojstvo bez obzira što će biti na ahiretu ljudi koje će on on kazniti dakle to je svojstvo Allaha te barke vata'ala a er rahim to je u vezi sa onim kojem će dati svoju kojem će dati svoju milost. Tako da prvo ime Er-Rahman ukazuje na svojstvo Allaha te baraka ve taala, svojstvo milosti. Dočim Er-Rahim ukazuje na njegov fi'l, to jeste njegovo dijelo. Dakle, Er-Rahman nam ukazuje na Allahovo svojstvo milosti, a Er-Rahim nam ukazuje na Allahov rad, njegovo dijelo, kome će tu milost dati. Allah je Er-Rahman u neovisnosti od ljudi. I toga hoće li im dati ili neće. I šta će im dati. On je po svom svojstvu Er-Rahman. Ali po svome dijelu je Errahim. To jeste do koga će to svojstvo Allahove te bareke ve taala milosti doći on je on je samilosni posebno milosti mu'minima i vjernicima. U ajetu Kur'an se kaže وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا On je u pogledu mu'mina samilostan dakle posebno ima prema njima milost. Innehu bihim raufun rahim, on je u pogledu njih blag i, i samilostan. Rahim se kaže, dakle, samilostan, a nije rečeno rahmanun bihim. Nije rečeno on je svemilostni njima nego samilostan njima. A Allah je tebaraka wa ta'ala sve milosni to je njegovo svojstvo te barake vatala ukratko ako bismo željeli ovo i htjeli da objasnimo treba znat da kada se kaže er rahman to je onaj koji je opisan svojstvom milosti a er rahim to je onaj koji je milostiv svojom milošću dakle ukazuje na njegovo na njegovo djelo I Ar-Rahman i Ar-Rahim su dva svojstva Allaha te bareke ve taala. Ovdje još da odgovorimo na jedno pitanje i nekad naiđemo ovako na malo teže stvari. Nije sve lako ni jednostavno za shvatiti. Ali kasnije kad čovjek shvati to i sazna, budemo onda budemo onda drago. Još kad se to slegne i, i kad se dobro shvati i kad se ponovi, onda onda bude onda ti bude drago kako kad kažemo da je Er-Rahman Allahovo svojstvo kako onda se Er-Rahman svemilosni pojavljuje bez onoga što biva opisano kao kaže se Er-Rahmanu alal arši steva milostivi nad prijestoljem se uzvisio. Kad kažemo da je Er-Rahman Allahovo svojstvo, je tako? A gdje je ono što je opisano? To jeste Allah te baraka wa ta'ala. Kažemo da je u ovome značenju Er-Rahman došlo i kao ime, to je ujedno i Allahovo ime i Allahovo i Allahovo svojstvo. To razumijem. Dakle, Allahovo ime koje u sebi nosi njegovo tabaraka wa ta'ala svojstvo. Zatim kaže uzvišeni tabaraka wa ta'ala maliki jevmi din. Ovdje imamo dva kirajta, mutavatir kirajta. I to maliki jevmi din i meliki jevmi din. Ako nekada u namazu, čujete imama da uči Ar-Rahman Ar-Rahim Meliki Jeumiddin nemojte da vam bude čudno jer se tako može učiti u namaz to je mutevatir kirajet kojim je učio Allahov poslanik sallallahu alaihi wa učio je nekada Maliki Jeumiddin a nekada je učio Meliki Jeumiddin i to ne od sebe već po vahju uzvišenog Allaha te bareke ve taala. Kur'an je objavljen na jeziku arapskom čistom i to na narječju najpoznatijeg i naj plemenitijeg plemena među Arapima, a to je pleme Kurejiš. Na arapskom jeziku i na kurejšijskom narječju. Jer je to bilo najčišće narječje. Kao što je kao što je arapski jezik među drugim jezicima najbolji. Tako je i kurejšijsko narječje najbolje među ostalim narječima. Doćim islam je zatekao ljude na onome na čemu ih je zatekao. I starca, i nepismenog, i dijete, i onoga koji nije imao prilike niti mogućnosti da nauči, ni da se posveti učenju, i onoga kojem to nije išlo od ruke, pa je Allahov poslanik ali zato selam zamolio uzvišenog Allaha te bareke ve taala da mu olakša to jeste da olakša njegovome ummetu pa mu je objavio Kur'an na sedam harfova na sedam narječja da bi to bilo olakšanjem ljudima prilikom učenja Kur'ana a sve je to objava od uzvišenog Allaha tebareke ve ta'ala koja u sebi nosi veliku mudrost od sedam mutevatir kirajeta dva kirajeta uče maliki jeumidin to je kirajet imami Asima i kirajet imami Kisaije. Ostali imami u kirajetima uče Meliki Jeumiddin. Kako uče? Ne po svome izboru, nego po rivajetu. Kako su to preuzeli od svojih šehova i učitelja, a ovi od svojih, ovi od ashaba, ashabi od Resula, alaihi sallatu wasalam, Allahu poslanik, alaihi sallatu wasalam, od meleka Džibrila, a melek Džibril direktno od Allaha, tebareke wa ta'ala. To je bilo olakšanje ljudima. Što se tiče učenja Meliki Jeumidin, to znači vladar sudnjega dana. Vladar sudnjega dana. To ima svoju potvrdu i potporu u drugim kuranskim ajetima. Zvišan je Allah, tabaraka wa ta'ala, kaže Limen il mulkul jeum Kome pripada vlast danas. To jeste, govor je o sudnjem danu. Pa se ovome ajtu kaže kome je pripada vlast danas? To jeste nikome osim Allahu te barake vata. I učenjaci jezika kažu da je ovo jače ili ova vrsta upitne negacije je jača nego čista negacija. Ako kažeš nikome ne pripada vlast osim samo Allahu, ti si time negirao vlast nečiju drugo i potvrdio Allahu te barakavatana. Znači im kad kažeš limen il mulkul jaum, kome pripada vlast danas? Odgovor je isto tako, nikome drugome do uzvišenom Allahu te bareke ta'ala, ali u mozgu ostaje neodgovoreno na to pitanje. Drugim riječima, imate li, ako znate, to je izazov ljudskom razumu, to jeste ljudskoj psihi da odgovori na to ako znate nekoga kom je pripada vlast na ovome danu, onda recite kad god se ljudski um i razum vrati na to pitanje, odgovor biva nema toga kome vlast pripada toga dana, mimo Allaha te bareke va ta'ala, jel razumijete? Dakle, ima ovo upitna ova negacija jače djelovanje nego sama nego sama negacija se kaže nikome drugome vlast ne pripada jer je ovdje vrsta izazova kome je pripada vlast reci ako znaš kome je pripada ne nema nikoga kome drugom pripada osim Allahu te barekatu u drugom ajetu kaže qauluhul haq njegova riječ njegov govor je istina وَلَهُ الْمُلْكُ a njemu pripada vlast jeume yunfehu fissur na dan kada se puhne u u rog to je sudnjega dan kada njemu pripada vlast uzvišenom Tebareke ve Ta'ala. Što se tiče drugoga mutevatir kirajta, u kome se kaže Maliki jeumidin, on znači posjednik sudnjega dana. Prvo znači vladar sudnjega dana. A maliki je umidin znači posjednik sudnjega dana. Šta znači posjednik? Onaj u čijoj je vlasti ili posjedu. Onaj kome pripada. Ukazuje na pripadnost. I zato imamo dokaze i potvrde u drugim kuranskim ajetima. Gdje uzvišen Allah kaže Inna nahnu nerithul erda. Wa men alejha wa ilajna jurđaun. Zaista mi smo ti koji nasljeđujemo zemlju. Šta znači naslijediti zemlju? Kad ti nešto naslijediš od svojih predaka, šta znači to? ostaje tebi i kome drugom. Ljudi kad poumiru, čija je zemlja? Allahova te baraka wa ta'ala. Ona i prije i poslije toga Allahova te baraka wa ta'ala. Ali tada više nema nikog ko će reći moje je ovo. Ovo je moja međa. Ovo je moja bašća. Ovo je moja kuća. Ovo je moj stan. Ovo je moja nafta. Nema inna nahnu zaista mi Allah kaže svoje uzvišenosti nerithul arda nasljeđujemo zemlju dakle, to je neminovno wa men alejha i sve ono što je na njoj wa ilejna jurđaun i nama će se vratiti to jeste bit će vraćeni nama šta znači ilejna jurđaun Ko će nam reći što znači Ilejna Jurđeon? Nama će biti vraćeni, to jeste, nikome drugome. Jer da je rečeno, bit će vraćeni nama, to je uobičajen redoslijed. Ali kad se kaže, nama će biti vraćeni, znači nikome drugome. Nemoj za drugog raditi, nego za Allah. Nemoj ime drugog raditi, nego za Allah. Ni u ime sebe nemoj raditi, nego u ime u ime Allaha te baraka wa ta'ala. Dakle, Allahu ćete biti vraćeni. Ovaj namajt ukazuje na, na činjenicu da Allah taj je koji posjeduje sve, dakle sve njemu uzvišenom te baraka wa ta'ala pripada. U drugom ajetu kaže, Kul e'uzu bi rabbin nas, melikin nas. Reci tražim zaštitu kod gospodara ljudi, vladara, vladara ljudi. U drugome ajetu kaže El mulku jeume idhin il haqqu lirrahman A vlast toga dana istinska pripada milostivome. Wa kana yawman 'ala kafirine asira. A taj dan težak je nevjernicima. Asir je suprotno od jesir. I kažemo rabbi jesir. Allahu olakšaj. A asir znači težak. Taj dan će biti težak nevjernicima. To se u Kur'anu kaže inne me al usri i usra. Uz teškoću dolazi lakoća, olakšica Allahova tabaraka wa ta'ala pomoć. Ovdje je jedno pitanje, a to je, zašto se kaže Allahu pripada vlast toga dana? Kad znamo da Allahu pripada vlast i toga dana i prije njega i poslije njega i uvijek i od uvijek i za uvijek i svakdje bez izuzetka. Zašto se ovdje posebno ističe vlast na sudnjemu danu? Odgovor je iako na ovome svijetu iako na ovome svijetu ima onih koji sebi pripisuju vlast na tom svijetu na budućem neće biti ko? Niko. Neće biti toga koji će reći meni pripada vlast ili bilo šta da mu pripada. U stvari kad ovo znamo i shvatimo, to nam ukazuje na činjenicu da je vlast na ovome svijetu šta? Samo prividna. Samo prividna i ništa drugo. Koja je tvoja vlast? Da ne znam šta imaš ili recimo pod navodnicima da nečim vladaš. Ako ti dođe melek smrti, može tvoja obavještajna služba da, da te obavijesti o tome? Može li tvoj sigurnosni alarmni sistem da, da alarmira to? Može li ona sada da to nadzire? Može li vojska da to spriječi? sve to pada u vodu. Pa kakva je to vlast? Ti ne imaš vlasti nad sobom, a hoćeš da imaš vlast nad drugim? Nemaš čovječe. Nemaš vlast. Dakle, to je samo prividna vlast, u stvari onoliko koliko ćeš odgovarat za to. Obaveza i odgovornost. I zato se vlast ne daje onome koje onome koje traži. Jer, zašto? jer takav traži obavezu i teret. Onaj ko je svjestan toga neće tražiti. Dakle, to je ta, to je ta činjenica. Može neko postaviti pitanje šta je sa Jusufom, ali selam, kad je rekao iđa'alni ala hazain il ard, učini me da budem nadzornikom riznica u zemlji, odgovor na to je šta? Što je on tada bio zaista najpodobniji i u času kad vidiš da će pitanja od opšteg interesa muslimana, ako se prepuste bilo kome ili nestručnjima da će to dovesti do štete, onda ne smiješ se povući. Onda ne smiješ reći ja neću. Nek drugi. Dakle, valja u tome ustrajati i moramo se tome inšala naučiti. Kaže Allah tabaraka wa ta'ala u vezi ovoga Jevme je kumu ruhu wal melaiketu safa. Na dan kada će melek Džibril, sveti duh, wal melaiketu safa i meleki u safove biti poredan. La jetekellemune illa men evine lehur rahman. i neće niko od njih govoriti osim samo onaj kome milostivi izundadne dozvoli. Vakala sawaba i taj će reći istinu. Reći će ono što ima hak i pravo da da kaže. I kaže u drugom ajetu wa khashatil aswatu lirrahman. I pritajili su se glasovi pred milostivim utišali se glasovi pred milostivi. Fela tesme'u illa hemsa. Pa ne čuješ ništa drugo do šapat. Jer se boje za sebe kako će polagat račun i kako će iz njega izaći dalje. I kaže se isto tako, jeume jeti la tekellemu nefsun illa bi iznih. Na dan kada dođe, dakle, na dan kada bude sudnji dan, la tekellemu nefsun illa bi izni. Niko neće govoriti osim sa njegovim odobrenjem, fe minhum šakijun wa sa'i. I među njima ima nesretnih, a ima i sretnih. Dok se još nisu razdvojili jedni od drugih. Pa što se tiče onih nesretnih, fe emme ledine šeku, fe finnar. Što se tiče nesretnih, oni su u džehennemskoj vatri. Wa emme ledine suidu, fe fil džennet a sretnici oni će u džennet halidine fija vječno u njemu boraviti. Prenosi se od Abdullaha ibn Abbas radijallahu anhuma da je komentarisao ovaj ajet i rekao La jemliku ehadun ma'ahu fi velike l'jevmi hukma niko toga dana nema hukm, odredbu i sud mimo Allaha te bareke ve taala. Samo se Allahov sud sprovodi. Dakle, Allah je taj jedini koji će suditi, koji će suditi ljudima i niko i niko drugi kažemo maliki jeumi din. I meliki jeumi din. Vladar i posjednik sudnjega dana. Naziva se jeumu din. Dan suda. Ed din znači u arabskom jeziku el hisab znači račun. Sud, polaganje računa. Dakle, dan na kojem će ljudi biti ili nagrađeni ili kažnjeni. Prema svojim dijelima. Kaže Allah te baraka wa ta'ala u kuranskom ajetu jeume idin juvafihimu Allahu dinahumul haq wa ja'lamuna enna Allahe huval haqqul mubin toga dana Allah će im svakome prema zasluzi njihovoj dati. I znači je sigurno da je Allah huval hak el mubin, da je on jasna neprikosnovena istina. Juvafihimu Allahu dinehumul hak. Toga dana Allah će im u potpunosti dati dinehum hak To jeste obračun sa njima svesti u potpunosti. Račun i sud će svesti sa njima u potpunosti. Potom je to dobilo ime Jeumudin, dan suda. To jeste dan polaganja računa pred Allahom te barake vata'ala. Neki kažu da je značenje riječi maliki jeumidin. din ili meliki jeumidin, vladar i posjednik sudnjega dana, da je značenje toga onaj koji je kadar da sudnji dan uspostavi. I kaže uzvišeni Allah Wa yawma yaqulu kun fayakun. I na dan kada kaže budi fejekun pa ono bude odma se to i ostvari to jeste uspostavi sudnji dan uništi sve živo i ostavi koga hoće da ostavi u životu i prođe period koliko Allah te bareke ve taala odredi i hoće da prođe da nema života među njegovim stvorenjima osim što Allah te bareke ve taala odredi i nakon toga dadne da se ponovo život uspostavi kema bedaekum taudun kao što vas je otpočeo to jeste otpočeo vaše stvaranje i stvorio vas taudun tako ćete se vratiti ponovo u život. To jeste pomrijeti i ponovo će sve stvoriti. Onaj koji je kada? Stvorio nebesa i zemlju i uništit će ih. I ponovo će Allah te baraka va ta'ala stvoriti. Jer nema za njega teškoće. Kun budi. Islamski učenjaci kažu njegovo stvaranje između kjafa i nuna. Šta znači između kjafa i nuna? Između ova dva harfa. K, kaf i e, rahmatullah i nun kun samo Allah kaže budi i budi odmah dakle to je njegovo stvaranje i njegova moć i toga ništa ne opterećava niti mu je išta teško Allah te bareke ve taala dakle je jedini i neprikosnoveni gospodar u biti i u stvarnosti i on kaže uzvišeni هو الله الذي لا إله إلا هو on je Allah mimo koga drugog istinskog Boga ne ima El Melik vladar El Kudus sveti Es Selam koji daje drugima spas i pri kojem je svaki spas U oba sahiha i u Buhari i muslimu prenosi se od Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem da je rekao Ahne usmin inda Allahi ređulun te semma bi melikil emlak wala malika illa Allah najgore, is, najgore ime kod Allaha je ime čovjeka koji se nazove vladar vladara. A nema istinskog vladara mimo Allah. Po tome je isto da neko sebe nadije, sebi nadije ime Qadil Qudat. To jeste sudac sudija. Allah te bareke ve taala je sudac svakome. I sudijama i onima koji nisu sudije. I zato ovo su neispravna imena i nazivi koje ljudi koriste, a svakako im ne pripadaju. I isto tako u oba sahiha se prenosi da je Allah poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض أين الجبارون أين المتكبرون الله تبارك وتعالى će prihvatiti zemlju i smota će uzet će zemlju i smotaće nebo svojom desnicom. Zatim će reći, Allah te baraka va ta'ala od njegovih svojstava je da ima ruke, ali nemoj ni pošto da pomisliš da su Allahove te baraka va ta'ala ruke kao ruke njegovih stvorenja. Njemu najljepši primjer pripada i Allah te baraka va ta'ala je savršen i uzvišen i ništa mu nije ravno diti mu je išta uzvišenom subhanahu wa ta'ala slično ali ovo je istina i smota će nebo u svoju desnicu zatim će reći enel melik ja sam vladar ejne mulukul ard gdje su zemaljski vladari Ejnel džebarun, gdje su silnici? Ejnel mutekebirun, gdje su oholnici? I zato, ko bude imao koliko trun oholosti kod sebe, da ima da može u mišju rupu da se sakrije, sakrije se. I zato će biti oholnici na sudnjem danu, proživljeni manji od makovog zrna oholnice jer gordost pripada Allahu te baraka wa ta'ala i nikome drugom ponos i uznositost zato Allah te baraka wa ta'ala će reći limenil mulku li jeum kome je vlast pripada danas i neće biti toga koji će odgovoriti. Odgovora nema. Pa će Allah uzvišeni odgovoriti Lillahi l-wahid il-qahar Allahu jednome silnome. Dakle, rekli smo, ako se neko nazove imenom vladar, da je to samo u jednom prenesenom značenju, nikako to nije ona vlast ni približno ni slično onome šta Allah te bareke ve taala ima u Kur'anu se spominju vladari imenom vladara pa se na primjer kaže inna Allah kad ba'atha lakum talute melika Allah vam je poslao taluta za vašeg vladara ali to je ovaj dunjalučki vladar u svojoj ograničenosti u u granicama ljudskosti. Ispominje se isto tako ukazivanje o Musau i Hidru, wa kane wa ra'ahum melik, kaže Hidr, a iza njih, nakon što je probušio onu lađu, objašnjava to i kaže iza, iza ovoga naroda je melik, jedan vladar koji uzima sve zdrave lađe. Dakle, zato je probušio to da da mu je ne uzmu, da bude manjkava i falična kako bi je taj vladar ostavio i ne bi je sebi uzeo. Kaže Allah, iz dja'ale fikum embija'e, wa ja'alakum muluka kada vas je učinio ili kada je dao među vama da budu vjerovjesnici i muluk i vladar Dakle, nema smetnja se neko naziva vladar, ali ga to ne smije zanijeti i uznijeti, ne smije se time osjetiti da može izaći iz granica svoje ljudskosti i iz granica onoga što mu je propisano i što mu je dozvoljeno. Dakle, edin, maliki je din, edin ovdje znači el hisab. To jeste polaganje računa. Vladar i posjednik dana kada se polaže, kada se polaže račun. Šta biste vi da vas sad upitam? dali i učinili. Da imate mogućnost nešto tamo na sudnjem danu da sebi osigurate na danu velikoga suda da imate garanciju bezbjednosti, sigurnosti, dženneta, zaštite od džennemske vatre. Šta biste uradili? Recite. Šta biste uradili? ništa drugo osim ono što vam je propisano i naređeno. E to kad uradite, inša Allah, to je to. Nema tu potplaćivanja, nema tu rupa u zakonu, nema tu zaobilaženja, nema tu korupcije niti malverzacija. To samo ima, budi pokoran, poslušan, Allahov, te bareke va ta'ala, rob, ne traži se od tebe da letiš po zraku, niti da roniš u, u dubine vode i, i kopaš zemlju. Ništa nemoguće. Ali čovjek bi htjeo nešto na brzinu i olako. Bez truda i bez napora. Šta biste dali? Svak bi odgovorio, dali bismo sve. To što biste vi dali i kažete da biste dali, ne traži se to toliko od vas. Nego se traži onoliko koliko možete na sudnjem danu kad dođe nevjernik i kada mu se pokaže džennet i džennet. Šta gubi od dženneta, a šta ima od džennema. On će da ima koliko je ova zemlja, još toliko i sve što je na tom, na njima, dao bi da se iskupi, da se iskupi od džennemske vatre. A onda će mu se reći i odgovoriti od tebe se na dunjaluku puno manje tražilo, pa ti to nisi izvršio. Nisi to izvršio. Pa zar ne vrijedi da sve od sebe, sav trud, sve mogućnosti, sve napore uložiti, da čovjek bude što više bezbjedan na ahiret ne može se bezbjednost na ovom i na budućem svijetu sastati. Dvije bezbjednosti. To jeste da si bezbjedan na ovome svijetu. Šta god ko kaže, je li tako? Tako je. Da se niskim ne zamjeriš, ne možeš. To ti je bezbjednost na ovome svijetu, ali nije bezbjednost na ahiretu. Ne možeš biti bezbjedan. Allahovi poslanici nisu bili bezbjedni. U pogledu sebe samih znači dali su i sebe i sve svoje za za Allahovo te bareke ve taala zadovoljstvo namučili su se na ovom svijetu poteškoće su imali napore bili su proganjani protjerivani zlostavljani zbog čega zbog istine jel se promijenio hal do dan danas nije se promijenio ostaje tako do sunnjega dana mora se biti ustrajan i istrajan na pravome put i nema popuštanja nema vraćanja nema vraćanja nazad dakle ono što se traži od nas svih to je puno manje nego što bismo mi riječima rekli dao bi sve od sebe da sam siguran na tome danu da uđem u džennet to što kažeš izvrši ono što se od tebe traži i inšala sa lavom pomoći imat ćeš tu nagradu. Dakle, u Kur'anu se spominje to da din znači hisab, znači obračun, znači suđenje, znači polaganje računa pred Allahom te barake ve ta'ala. I pazite, ovdje je direktno polaganje računa pred Allahom uzvišenje svako će direktno sa Allahom te bareke va ta'ala razgovarati. Neće između Allaha i njega biti posrednika, niti prevodioca. Što znači šta ti se presudi i šta ti se dosudi. Da si siguran da u to nema ili u tome da nema greške i neispravnost. Jer pitanje je vječnost. Pa onaj koji bude kažnjen, pored one kazne pored one kazne koju će imati znate šta mu je još teško znate li? to što sam on sebe kori što je takav na dunjaluku ljudi nalaze sebi razne izlaze da ne znam šta uradiš ili nešto se desi ti ćeš reći pa vrijeme takvo bilo ili ima i ovakvi uvijek možeš ili istražuješ neki drugi uzrok, uvijek neko drugi kriv, nisi ti kriv. Al na ahiretu bit ćeš siguran i ubjeđen u krivicu taj koji bude kriv. Le maktu Allahi ekberu mi maktikum enfusekum. To što vas Allah prezire, to je veće nego što ćete vi sami sebe prezirati to jeste džehennemlije u džehennem kad uđu možete li misliti šta on o sebi misli zapravo da navedemo jedan primjer jer Rakšam nam je blizu sada čovjek učinio zločin pobio pokrov radio šta je radio zaslužio smrtnu kaznu ljudi se iskupili da vide izvršenje te smrtne kazne. Dovode ga u lancima zavezano. Stavljaju ga tu gdje će se izvršiti smrtna kazna. Zna da mu nema spasa tu. Šta taj čovjek u tobe trenutku pomisli? Šta mislite? Koliko on sam sebe preziri? Koje mu misli u glavu i u pamet naviru koji je to baksuz i prokletnik? da je sebe svojim rukama i radom doveo u takvu situaciju da će za koji trenutak biti likvidiran. Koliko on sam sebe pojede od te muke i od toga jada koji ga je obuzeo. A šta mislite džehennemlija kad mu bude presuđeno da ide u džehennemsku vatru? A on neće, otima se i opiri koliko će on sam sebe prezirat, koliko će se tu kajati, koliko će se proklijat, zbog toga što je sebe svojim rukama i nogama i svojim dijelima doveo u takvu situaciju. E to koliko će on sebe prezirati, još veće od toga je to što će njega Allah prezirati i mrziti i što će Allahova srđba na njega paziti. Jer razumijete ovo? U hadisu Allahovog poslanika sallallahu sallam se kaže El kejisu men dane nefsehu wa amila lima ba'dal maut. Mudar je onaj koji ovdje je dane, dakle znači je riječ din. Onaj koji sebe preispituje i radi za ono što je poslije smrti. Taj je pametan, taj je mudar. Mudar je onaj koji sebe preispituje i radi za ono što je poslije smrti. Omer radi Allah, ono i s ovim ćemo završiti, kaže Hasibu enfusekum kable en tuhasebu. Sebe kontrolišite i ispitujte prije nego što budete ispitivani vazinu enfusekum kable entuzenu i mjerite se prije nego što budete mjereni wa ta'habu lil ard al akbar ala man la takhfa alayhi a'malukum i pripremite se za polaganje ra, veliko polaganje i izlaganje računa pred onim za koga nema nepoznatog niti sakrivenog kaže Allah tabaraka wa ta'ala jeume idhin tu'radune la takfa minkum hafije toga dana bit ćete izlagani to jeste i vi i vaša dijela la takfa minkum hafije i od vas ništa skriveno neće ostati dakle sve će se pokazati toga dana i to je dan dan velikog računa i obračuna i zato učimo maliki i meliki je umidin vladar i posjednik toga dana to jeste na seđdu mu padamo pokoravamo mu se kako bismo se pripremili za taj dan i povratak Allahu te barke wa ta'ala molim Allah te barke wa ta'ala da nam dadne da ovim značenjima ima razmišljamo i da ih shvatimo i u svome svakodnevnom životu primijenimo i da nas učini od onih sa kojima je on uzvišen i zadovoljan. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.